Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում հնչեց վերջին զանգը։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի։ Կայացել է ԼՂ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Կարվաճար քաղաքն ունի բոլոր ենթակառուցվածքները։ Կիրիշիում տեղի է ունեցել աշխարհի պատանի աստղեր միջազգային մրցաշարի 8-րդ տուրը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում հնչեց վերջին զանգը։ Այն նշվում է որպես դպրոցական կյանքի ավարտը խորհրդանշող տոն օր, որը շրջանավարտների հիշողության մեջ ընդմիշտ հավերժվելու խոր իմաստ ունի, քանի որ ազդարարում է նոր կյանքի մուտքը։ Հանրապետության կրթօջախներում այսօր վերջին դասը սովորական դասերից խիստ տարբեր թե պատրաստվածությամբ, թե բովանդակությամբ։ Վերջին զանգի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Արցախի հազարից ավելի աշակերտների համար կհնչի վերջին զանգը, ավետելով դպրոցական ամենաջերմ ու անմոռանալի առօրյայի ավարտը եւ կյանքի նոր ոչ պակաս հետաքրքիր եւ ինքնուրույն շրջափուլի սկիզբը։ Եկել է դպրոցում ստացած գիտելիքները հմտորեն կիրառելու ժամանակը, բացվում է կարողությունների եւ ունակությունների դրսեւորման նոր միջավայր։ Սրընթաց փոխվող մեր աշխարհում շատ բան կախված է լինելու հենց այսօրվա շրջանավարտ ծերնդի պատրաստվածությունից։ Ճիշտ պահն է ստանձնելու մեր երազած Արցախի կառուցման գործում ձեր բաժին պատասխանատվությունը։ Շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին եւ նրանց ծնողներին ու մաղթում նոր նվաճումներ։ Հաջողություններ գալիք քննություններում, ասվածը Աշոտ Ղուլյանի շնորհավորական ուղերձում։ Վաղ առավոտից մարդաշատեր Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու կրթօջախի հրապարակը։ Այսօր հարազատ դպրոցին հրաժեշտ են տալիս 79 շրջանավարտ։ 79 սան 79 ճակատագիր, ովքեր կրթական մկրտություն են ստացել այստեղ, որը նրանց համար 9 տարի շարունակ եղել է ու կմնա որպես հարազատ օջախ։ Դպրոցի 79 տղաներ ու աղջիկներ այսօրվանից ոտք են դնում նոր կյանք, որտեղ ինքնուրույնաբար պետք է փորձեն հարթել իրենց հետագա ուղին։ Մինչ հանդիսավոր արարողությունը ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Արցախյան գոյամարտի նահատակների հիշատակը։ Իսկ միջոցառումը բացեց դպրոցի փոխտնօրեն Կարինե Աբ รา համյանը։ Այսօր տոն է բոլորիս համար, տոն անմոռանալի ամենահուզիչ եւ ուրախալի պատմության գիրքն անցավ եւս մեկ ուսումնական տարի նոր կյանքի ազդարարումով մոտենում է հրաժեշտի պահը իր խորհրդավոր քայլերով գեղեցիկ ու խոստումնալից ապագայի ակնկալիքով Օրվա արթիվ շրջանավարտներին շնորհավորեց դպրոցի տնորեն Լաուրա Մարտիրոսյանը ուսն ու միրումը, այն տքնանքը, այն ճանադրությունը, այն սերը, այն ջերմությունը, որ դուք ստացել եք անմնացորդ կերպով իրենց գործին նվիրված ձեր հարազատ ուսուցիչներից, ձեր հարազատ սրբոջախից, թող լինեն ձեր կանաչ կյանքի ճանապարհին սատարն ու ապավենը։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի շնորհավորական ուղերձը ներկայացրեց նախարարության լեզվի տեսչության պետ Արտակ Ղուլյանը, իսկ շրջանավարտների անունից դպրոցին եւ ուսուցիչներին երախտիկի խոսք ասացին 9-րդցինները։ Ուր էլ որ տանի ճանապարհը նայքնել հավատացեք, որ միշտ կհիշենք մենք ձեզ որ մեր ծնկերում միշտ մի վատ ուշի պես, ես անժամանակ ու հավերժ կպահենք։ Դպրոցական վերջին զանգ։ Մեր զանգով ավարտվեց մանկությունը, որն այնքան քաղցրություն էր իր մեջ պահում։ Հիմա քայլերս կտանեն ինձ մի ուրիշ աշխարհ, որտեղ ինձ այնքան մենակ կզգամ։ Առանց մանկության հեքիաթի կմնամ արդեն։ Ուշագրավ է, որ վերջին զանգը համար 2 հիմնական դպրոցում այսօր ողանջեց 79-րդ անգամ։ Վերջին զանգի հետ կրթօջախին հրաժեշտ տվեց 79 ճակատագիր։ Նրանք հրաժեշտ տվեցին անհոգ պատանեկությանը, դպրոցական ընկերներին, ուսուցիչներին։ Շնորհավորում ենք բոլոր դպրոցականներին պայծառ տոնի արթիվ։ Բարի ճանապարհ ձեզ սիրելի շրջանավարտներ, ձեր ինքնուրույն կյանքում։ Այսօրվա առավոտից մայրաքաղաքում աշխույժ Երուսերը տոնական դրամատրություն, գույնզգում փուչիկներ եւ իհարկե գեղեցիկ ծաղիկներ, ինչպես են շրջանավարտները հրաժեշտ տալիս հարազատ կրթօջախին, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Դպրոցական օրագրի վերջին էջում շրջանավարտներն այսօր արձանագրեցին իրենց վերջին գնահատականը՝ հուզումնալից պահեր, հիշարժանական ընթարթներ, երջանկության արցունքներ, որոնք յուրովի ջերմություն են ներարկում շրջանավարտների հոգիներում։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում ուրախ ռիթմերի ներքո նաև հուզումնալից պահերն էին։ Դազղեկ Իզաբելա Հայրապետյանը համոզված է, որ շրջանավարտները կդառնան Արցախ աշխարհի արժանի զավակները եւ բարձանքով կտանեն Արցախցու պատվաբեր անունը։ Ունենք 16 շրջանավարտ, պատրաստ կյանքի այս դժվարություններին դիմավորելու եւ ուրախությամբ բեմերում բարելու դասական բարբաժին եւ ժողովրդական բարբաժին Տիկին Հայրապետյանը շնորհավորելով շրջանավարտներին հույս հայտնեց, որ նրանք արվեստի աշխարհում արդեն ունեն իրենց խոսքը ունեն իրանց խոսքը, իրանց ոդքի տակ հող արդեն ամուր է, ցանկանանք իրանց հաջողություն, տաստված խաղաղ երկնքի տակ իրենց երազանքները իրականացնեն, մենք էլ լինենք իրանց հանդիսատեսը ուրախությամբ դիմավորենք հաջորդ սերունդերին։ Օրվա հերոսուհիներից մեկի Իզաբելա Գրիգորյանի հոգում ուրախության եւ տխրության պահերը միախառնվել են։ Իզաբելան ցավում է, որ իրեն այլևս չի կանչելու իր սիրած ուսուցչուհին եւ հանձնարարելու հերթական առաջադրանքը։ Այսօր ռոպեներ են բաժանում մեզ դպրոցական վերջի զանգից։ Անցա մի մանկություն, մայր մտնող արևի վերջին շողերի պես, հետևում թողնելով նոսարան, գրատախտակ եւ ճաշարան կանչող խոհարարի ձայնը մայրական։ Շրջանավարտ Ալինա Հայրումյանն անչափ տխուր է, որ ավարտում է։ Չեմ մատնեմ այդքանը, բայց շատ տխուր եմ, որ ավարտում եմ։ Շատ բան իմ ուսուցիչից, որ ինձ ամեն ինչ տվել է։ Մաղթում եմ երջանկություն, առողջություն, երկար ճանապարհ ու իրանց ճանապարհներին ոչ մի խոչընդոտներ չլինին։ Օրացույցի թերթիկներից փոխվեց եւս մի օր, որը իր խորհրդավորությամբ կնշանավորվի բազում երիտասարդների հոգիներում որպես քաղցր ու անանց հիշողություն։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Հազարավոր շրջանավարտներ այսօր ոտք են դնում կյանքի նոր շեմին լի հույսերով ու երազանքներով։ Արջևում կյանքի մի նոր փուլ է ավելի դժվար ու պատասխանատու։ Սակայն ի տարբերություն հանրապետության մյուս կրթօջախների շրջանավարտների Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաներն արդեն կատարել են իրենց կյանքի կարևորագույն որոշումներից մեկը՝ մասնագիտության ընտրությունը։ Եվ այս տոնական օրը ընդհանրապես նախընտրած ճանապարհի մինոր աստիճանն է նախանշում։ Մեծ զրույցում վարժարանի շրջանավարտ Ռոբերտ Հակոբյանը պատմեց, թե ինչու է ընտրել զինվորականի մասնագիտությունը եւ ինչպես է պատկերացնում իր ապագան։ Ուրախոց ես մեծ սեր ունեի զինվորական կյանքի հետ եւ Նայած մյուս դպրոցների մենք արդեն գիտենք, թե մեզ ինչ ճանապարհ է սպասում։ Ռազմամարզական վարժարանում նրանք սովորել են 3 տարի։ Տակավին դեռահասներ էին, երբ ոտք դրեցին Արցախի հերոսի անունը գրող այս կրթօջախը։ Այսօր արդեն իրենց գործի ողջ կարևորությունը գիտակցող հասուն երիտասարդներ են ու պատրաստ են ամեն ինչ անել մեր հայրենիքն ավելի պաշտպանված, ավելի ուժեղ դարձնելու համար։ Այստեղ ուսուցանելուց հետո որոշում կայացրեցի, որ ուզում եմ իմ ուսումը շարունակել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Եվ վերադառնալ։ Հա, եւ վերադառնալ հայրենիքի եւ տալ իմ պարտքը։ Վարժարանի վերջին զանգի միջոցառմանը շրջանավարտներին շնորհավորելու էին եկել Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության ու Պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչներ եւ իհարկե կուրսանտների ծնողներն ու հարազատները։ Լյուդմիլա Մելքումյանը եկել է շնորհավորելու թորանը։ Տիկին Լյուդմիլան Արցախյան պատերազմի մասնակից է։ Հարցին թե նախին զինվորականն ինչպես է վերաբերում թորան մասնագիտական ընտրությանը, ասաց. Եթե յուրաքանչյուրս վատ վերաբերվենք մեր սահմաններով պիտի պահե։ Դրա հետ է շատ լավ, շատ ուրան ողջավորում ենք, վերտու պիտի միշտ զինվորի պարտականությամբ լինի, զինվորի հոգով լինի, մեր սահմանները որպեսի անարիք պահենք։ Արչևում սպասվող դժվարություններից ու փորձություններից Իվանյանցիները չեն վախենում։ Վարժարանի պետ Փողգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի խոսքով հրամանատարադասախոսական կազմը նույնպես հավատում է իրենց սանիկների հաջողություններին, որովհետև Երեք տարի առաջ մանկամիտ հայացներով ոտք դնելով վարժարանի շեմին, մեր աչքի առաջ եւ մեր միջոցով դարձակ առնական խորոք կեցվածքով գիտելիքների պաշարներով լի երիտասարդներ։ Իլրումը նաև նշենք, որ վարժարանի 28 շրջանավարտներից 26-ը դիմել է ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ մասնագիտական կրթությունը շարունակելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Հադրութի շրջանի 298 շրջանավարտներ այսօր հրաժեշտ են տվել հարազատ դպրոցին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանի 16 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցներում ընթացիկ տարվա մայիսի 26-ին հնչեց վերջին զանգը։ Այդ կապակցությամբ բոլոր դպրոցներում վաղ առավոտից մեկնարկել էր հանդիսավոր միջոցառումներ։ Հաջորդի Միքայել Մամելյանի անվան միջնակարգ դպրոցի եւ Թավասերի միջնակարգ դպրոցի վերջին զանգին մասնակցում է վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը, կուրսյան սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Վարչակազմի աշխատակազմի կուրսյան եւ սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը, շրջանի 2017 թվականին հաջորդ շրջանի դպրոցների շուրջ 150 շրջանավարտների հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանը ավարտել են 184, իսկ միջնակարգ դպրոցները 114 շրջանավարտներ։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ Արցախի բոլոր շրջանավարտների վերջին զանգի կապակցությամբ ցանկանում նրանց երջանկություն, առողջություն, ամենայն լավը, բարին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր ժամը 11:45-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող Արմեն Ռաֆիկի Հարությունյանը, ծնված 1996 թվականին։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհվածին ծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Բաքվի վերջին հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ոչ միայն ահաբեկչական պետություն է, այլև նրա ղեկավարությունը հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղում զբոսաշրջային օթանավի թռիչքի վերաբերյալ Բաքվի նյարդային արձագանքը։ Այս առիթով կարելի է Ադրբեջանին խորհուրդ տալ շտաբ միջոցներ ձեռնարկել եւ դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ կարևոր միջոցառումը բաց չթողնեն։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Արցախի երեխաները մտադիր են օթապարիկներ արձակել։ Ադրբեջանի տրամաբանությամբ սա կարող է ռազմաքաղաքական իրավիճակի կայունության լուրջ սպառնալիք պարունակել, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում առաջին անգամ կազմակերպվող զբոսաշրջային օթանավի թռիչքների հետ կապված Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել։ Երեք տեղի ունեցել ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Հանձնաժողովը փոփոխություն մտցրեց Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի մարտի 18-ի փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին որոշման մեջ։ Այն ներկայացրեց հանձնաժողովի անդամ Անդրեյ Մուսայելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ոլորտում վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման, էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող, էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագնի հաշվարկման մեթոդիկայի առաջին կետում նշված կայաններից առաքվող, էլեկտրական էներգիայի վաճառքի համար սահմաններ։ Բնական ջհոսքի վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը 23.536 հազար եվրոյական դրամ կիլովատ ժամ առանց ավելացված արժեքի հարկից եւ 28.42 հազարի օսական հողի դրամ կիլովատ ժամ լիարար ավելացված արժեքի հարկով։ Հանձնաժողովը սահմանեց նաև հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 7-ի որոշումներում փոփոխություններ են կատարվել Ղարաբաղ Տելեկոմ եւ Արցախ Փոստ փակbaşնետիրական ընկերությունների կողմից ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանելով երամսյանկային ժամկետ։ Լիստում ներկայացվել են նաև նրբեր շիկ, ծորենի ալյուր եւ հաց ապրանքային շուկաների ուսումնասիրության արդյունքները եւ ընդունվել համապատասխան որոշումներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շահումյանի Խարվաճար քաղաքը հիրավի ունի բոլոր ենթակառուցվածքները, որ เป զի իրավացիորեն համարվի շրջկենտրոն։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այս օրերին Խարվաճարի բնակչությունը մշտական քաղցրահամ ջրով ապահովելու համար շինարարություն է ընթանում շրջկենտրոնում։ Սա կարելի է ասել բնակիչների կենցաղի բարելավման ու բնականոն կյանքի ապահովության նողված վերջին խնդիրն է, որ կլուծվի։ Խարվաճարը ազատագրվել է 1993 թվականին, առաջին վերաբնակիչներն այստեղ հաստատվել են 1996-ին։ Նրանք ունեին բազմաթիվ կենցաղային խնդիրներ, որոնք երբեմն անլուծելի էին թվում։ Հենց այն վերաբնակիչները, ում համար խնդիրները անլուծելի թվացին, թողեց մահացին ու հեռացան։ Մի մասն էլ հաղթահարեց ու ամրապնդվեց ազատագրված հայրենիքի այն մասում, որը իրենք բնակիչները դրախտավայր են համարում երկրի վրա։ Վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռոման Բաբաջանյանը աշխատանքի բերումով է հայտնվել Խարվաճարում։ Նրա համար էլ Խարվաճարը առաջին իսկ րոպեներին դրախտ դարձավ, որից հեռանալը իր ուժերից վեր էր։ Ես բնի գետաշենցի եմ, մեծացել եմ Երևանում, 17 տարի ապրում եմ ստեղ, շատ լավ է։ Ու կոչ եմ անում բոլորին գան, այս չքնախ, այս բնությունը տեսնեն, վերջը վերջում մեր պապենական հողերն է սա։ Քաղաքի խնդիրների մեծ մասն արդեն անցյալում է։ Նորակառույց դպրոցի շենք, մանկապարտեզ, հիվանդանոց, փողոցային լուսավորություն, սպորտ դահլիճ, սրանքային կառույցներն են, որ իրականություն են դարձել համբերության ու դժվարությունների դեմ համառ պայքարի արդյունքում։ Շրջենտրոնում գործում են նաև Արցախ բանկի մասնաճյուղը եւ պետական մի շարք կառույցներ։ Ոստիկանություն ունենք, արտակարգ իրավիճակների հաշիներ ունենք։ Անուտներն էլ կան։ Առաջվա համեմատ շատ լավ է հիմա։ Այսօր էլ կան խնդիրներ, մասնավորապես ներքին ճանապարհների վիճակը, ինչը ժամանակի ընթացքում կլուծվի, համոզված է վարչակազմի ղեկավարի տեղակալը պարզապես պետք է ըմբռնումով մոտենալ խնդիրների առաջնահերթությանը։ Քանի որ այսօրվա դրությամբ առաջնահերթ մեր բանակն է, դա կլինի ասֆալտապատեն, բայց մի քիչ ուշ։ Հասկանալի է պատճառները, դրա համար քիչ-քիչ ամեն ինչ կլինի։ Կարվաճարն այսօրվա դրությամբ ունի ավելի քան 600 բնակիչ։ Զբաղվածության խնդիր շրջկենտրոնը չունի։ Զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքով, մի մասն էլ ներգրավված է ենթակառուցվածքներում։ Անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ, ու այդպես դպրոցում են աշխատում, համայնքապետարանում են աշխատում։ Աշխատանք կա, նես չի, որ ասեմ, աշխատանք չկա, տես բան չկա։ Զարգացած ու ավելի խիտ բնակեցված քաղաք ունենալը Ռոման Բաբաջանյանի վստահությամբ իրականանալի մոտ ապագա է։ Խնդիրը բնակ ֆոնդի մեջ է։ Ցանկացողներ շատ կան, ուզում են գան, քանի որ հիմա այսօրվա դրությամբ չունենք ազատ տներ, բնակելի տներ, մի քիչ դրա մեջ են։ Ազատագրված հայրենիքը շենացնելու գործում բոլոր դժվարությունները հաղթահարվում են միայն եթե այն պարզապես բնակվելու տարածք չի վերաբնակ չի համար ասում է շրջվարշակազմի ղեկավարի տեղակալը մենք պետքա տեր կանգնենք։ Մենք ստեղից գնալու տեղ չունենք, սա մերն է, միջևերջը մերն է լինել։ Բելալալայան այսօր մարզասերների համար Կիրիշիում տեղի ունեցավ աշխարհի պատանի աստղեր միջազգային մրցաշարի 8-րդ տուրը։ 8-րդ տուրում մեր ներկայացուցիչներից Արամ Հակոբյանը հաղթանակ տոնեց Նիկոլոզի Կաչարավայի նկատմամբ, իսկ Շանթ Սարգսյանը ոչ ոքի խաղաց Վեչեսլավ Զարուբիցկու հետ։ Խաղացված 8 տուրից հետո Արամ Հակոբյանը եւ Կիրիլ Շևչենկոն վաստակել են դեցական միավոր եւ կիսում են առաջինից երկրորդ հորիզոնականները։ Շանցարքսյանն իր ակտիվում ունի 5.5 միավոր եւ զբաղեցնում է 6-րդ հորիզոնականը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկոտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։